Saya puas ikut umroh bersama Radio Istana FM. Jangan bangun Pak, jangan lupa 126 fasilitas. Ya, boleh dicoba, boleh dilihat, pasti Anda puas. Aja lali ya, umroh Radio Istana, budal guyu, mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh ceria Istana FM sudah pasti aman, resmi dan amanah dengan bimbingan mutoif yang berpengalaman, fasilitas memuaskan. Berangkat langsung dari Bujunegoro menggunakan pesawat Garuda tanpa transit. Surabaya, langsung Madinah atau Jeddah dan jarak hotel kurang lebih 200 meter dari masjid. Biaya hanya 23 juta rupiah. Segera datang ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bujunegoro atau hubungi Kaji Bagor Nomor HP 0852 338 31 Umroh bersama Istana FM Budal Guyu Mulai Guyu Waduh Bu piye iki penyakit katarak bapak kok tambah parah ya Bu rasane wis pasrah Bu wis berobat kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh Sedih aku, ya, Bu. Ya sabar ya Pak. Eh, ibu kok yo ya lali? Saiki kan wesono ana tabib Raji Punjabi, Pak. Iku lho, Pak, tabib khusus pengobatan mata tanpa operasi dari India. Winginane Pak Budi tunggunya di kae ya wes sembuh lho, Pak. Wes, Pak, lengayu saiki ke tabib Raji Punjabi wae. Telah hadir di kota Bojonegoro Tabib Raja Windy Punjabi, khusus pengobatan mata tanpa operasi dari India. Mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, mata min atau plus, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, mata berlemak, mata kabur akibat diabetes, dan penyakit mata lainnya. Melayani pengobatan mata dengan ramuan tradisional baik usia muda maupun tua tanpa efek samping. Wah, tapi Prajiwindi Punjabi jos tenan ya Bu. Saiki penyakit kataraku sembuh. jadi aku wis iso ndeleng ibu sing uayu dewi. Ah, Bapak iki lo, isen aku, Pak. Percayakan pengobatan segala macam penyakit mata Anda hanya di Tabib Raja Windi Punjabi. Cukup 1-2 kali pengobatan, dijamin penyakit mata Anda langsung sembuh selamanya. Tabib Raja Windy Punjabi, alamat Jalan Gajah Mada, nomor 218 Bojonegoro. Telepon 081 335 380 002. Buka praktek mulai jam 8 pagi sampai 8 malam. Woro-woro. Saksikanlah pagelaran campur sari ringkes istana bersama artis campur sari dan dagelan istana didukung MC Jimat Ki Banu Asmoro. Saksikan rame-rame bersama keluarga hari Senin Pahing malam Selasa Pon tanggal 11 Februari 2019 di rumah Bapak Parman, Ibu Narmi dalam rangka menikahkan putri tercinta Mbak Penny dengan Mas Rudianto di Dusun Ngantru RT 3 RW 3 Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Bojonegoro. Istana cerita dengan judul Disenangi Demit Penunggu Wit Sukun kiriman dari Abdul Gofar Desa Bendo Kapas Bujonegoro. Gofar biasa diceluk Parto. Saiki aku mergawi ning Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Besar, di Sower. Dadi petani rumput laut kerja sama karo perusahaan Soko Jakarta. Bareng telung puluh wong Soko Bojonegoro. Desa sing tak panggoni ku cuman enek sepuluh kepala keluarga. Jumlah totale gak sampai petang puluh jiwa jumlah Umayu kena dihitung gawe driji. Secara geografis desa sing jenenge Desa Wer iku cedak pantai sing bagian kulone. Sing etane cedak bukit sing alase sik ketel dadi desa siji karo liyane pancen jarake cukup jauh. Wis telung wulan iki tanduran rumput lautku gagal mergo faktor alam diganti usaha tangkep iwak teri nganggo bakan. Cerita misteri kita alami rongkulan kepungkur. Kalau iku aku loro sampai dirawat inap ning rumah sakit amarga parah. Sebab aku loro enek sing kenek gangguan makhluk gaib. Tapi secara medis loro ya jelas. Pas diperiksa dokter dianggap mah. Tapi aku muntah terus sempet yo dikira tipes tapi alhamdulillah saiki wis sehat walafiat Sekitar seminggu sak durunge mlebu puskesmas, aku entuk sip angkat teri bengi jam 11 bengi waktu Indonesia Timur. Bareng kanca kucah sepuluh dibantu petani lokal kene. Teri sing saka bagan sing ning tengah laut diangkut gawe speedboat ning pinggir pantai. Tugasku karo petani liyane ngangkat teri sing isine pirang-pirang ton iku ning bak terus ditebar ning pengeringan. disebut para-para karo wong kene. Kebetulan para-para utawa para-para nek cedhak wit-witan sing rimbun, akeh wit gedhi sisih lore pemukiman penduduk. Wengi ku rembulane bunder seser padang jinglang. Dadi ora pati gawe senter pas wayah nebar teri neng para-para. Kurang-kurang tak neh mo, takon kuning koncoku sing jenenge jasmo. Wis entek iki, ayo balik wijik, amise gak betah aku e. Iya sik ta. Ratakne pisan iki terine. Selang pirang menit aku karo kanca liyane bali mlaku nang mes sing jarake kira-kira 200 meter saka panggon para-para. Aku mlaku balik mburi dhewe karo jasmo. Moro-moro ana swara ning Jas? jazz, entani. Bengoke kancaku sing jenenge Angga. Loh. Lah kowe kok ngeri dhewe dipangan gendruwo kapok. Lah goleki sandaku kobet ki mau. Sik sik sik sik. Aku ya tak nguyuh dhisik enteni ya. Aku mlayu ngrusuk ning suket liar. Nguyuh cedhak wit sukun gedhi. Aku pancen krasa sithik merinding. tak wanek-wanek no melingak kiwo tengen urau no popo tak wasiangga karo jasmo melaku ngadoh tak cepet-cepet noleh kunguyuh aku meh tiba mergo kesandung moro-moro ono mambu kembang melati padahal tak pikir-pikir sekitar kono gak ono kembang melati wisra tak gagas aku banjur melayu nyusul jasmo karo wangga, banjur turun mes. Sesok esore aku ngopi ngone Pak Pardi etane mesku. Sekitar jam telu sore bareng gober Angga Dani karo Alam. Aku dicedai Mas Mirza wong lokal kene. Mas, semalam Beta lihat Mas telpon di depan warungnya Mas Dimas. Beta panggil malah menjauh ke pantai. Cari nih Mas Mirza kawilokate kate wong Maluku. Masak Thomas? Mas? Enggak, tadi malam saya sama Jasmo dan Angga. Iya mas, beta lihat pakai beta pumata. Ah, masa sih mas? Habis dari para-para saya langsung tidur. Mungkin masalah lihat. Iya mas, Parto semalam jalan sama saya dan Jasmo. Iya mas, semalam beta juga lihat mas. Telepon pakai handset, deket pohon kelapa, depan warungnya mas Dimas. Pakai celana training putih, beta panggil, Malah Mas menjauh ke arah para-para. Lah, kira-kira jam berapa itu, Mbak? Ya, sekitar jam sebelasan, Mas. Malam itu, Mas. Wah, jam sebelas baru berangkat ke para-para, Mbak saya. Ah, Mas ini yang lihat bukan cuma beta. Masak salah. <laughs> Aku mung senyam-senyum banjur nyeruput kopi karo nyedot rokok. Aku heran, tapi bener sing duwe training putih yo aku tok di antaraning 30 kanca kuliahane. Wengi ku aku yo pancen gawe training putih. Warunge Mas Dimas panggone paring lor desa. Tutupe mesti sak durunge jam 12 wengi. Padahal aku lagi balik neng mes sekitar jam 2 dini hari. budale sekitar jam 11 wengi ya ora mampir ning warunge Mas Dimas. Terus sapa sing didelok wong-wong iku mau? e wengi aku entuk bagian si bengi meneh. Sadurunge budal ning para-para, sekitar jam 10 wengi aku mangan mikuah ning warunge Pak Tardi. Karo ndelok tipi ning jero omahe dikancani koncoku sing celukane tato mergo awake kebak tato. Toh, awakmu sifawan apa bengi? Awan mas, aras-arasan bengi aku. Masalah gawean si bengi pancene abot. Ngelawan ngantuk, kudu angkat-angkat puluhan kilo terisi neng bak. Standari rong jam mergawini, tapi nek terini akeh iso sampe telung jaman. Nek sip awan, kari nunggu terising dijemur, kari ngadai neng bak, terus disimpen neng godang. Iso karo layah-layah rokok lan Ngopi. Pas enak-enak nyeruput kuah instan, ono suara wong celuk-celuk sokon jogo. budal bocah wis padha budal ayo bareng aku masih aku gak ngerti wonge aku nengeri swara iku suarane dialias bas suarane pancen gedene bengok banter sik bas durung entek budal sik mengko tak susul ya wis mengko susul ya ya mari entek mangan karo rokok sakler awakku krasa ra penak bawane kaya adem. Gak biasane aku krasa adem, mergo aku iki wonge betah adem. Mergo krasa ora penak akhire aku ra melu sipengi. Aku nge-SMS Edine eh, aku ra iso melu angkat Aku moro mlaku ning mes ngletak turu. Moro-moro pinggangku sisih tengen krasa lara nek digawe ngletak. Dibarengi weteng lara karo glegek gak mari-mari. Tak jajal tak wenehi minyak angin mergo pikirku masuk angin. Aku ngombe banyu putih lumayan akeh. Menawa loro pinggangku mergo kurang ngombe. Padahal tak pikir-pikir ngombe ku cukup. Tapi sik ora ana perubahan. Aku tolah-toleh kadang tak merem-remno. Usaha ben iso turu. Ngantukku sik durung cukup kuat bius utekku ben turu. Tak delok jam ning HP-ku jam siji bengi. Tak delok mung aku tok sing durung turu kancaku sing ramelu si bengi wis padha turu. mes panggonku turu sak ruangan diisi wong rong puluh ana kasuri dewi-dewi bayangi tingkat kaya turune asrama-asrama umumi mbah iku malem apa asu-asu kok pating jeguk aku banjur krungu swara sikilku sikilku aduh sikilku tak golek sumber suaraku tekan ngendi mergo manti lampu ora pati ketok ternyata koncoku jenenge teguh lindur teguh turuning sisih kulonku cedak bayange alim teguh banjur tak cedaki huh, oh, eh eh tangi kena apa awakmu takonku karo nyekeli sikile teguh Sikilku diseret wong wedok. Ya wis turune ndonga mangkane sak turu kuwi. Aku banjur balik neng bayangku. Usah Usaha meneh Selang sekitar 15 menit ana suara meneh tapi lirih. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Aku langsung jujuk bayangi Ismail. Panggone sisih etan bayangku. Eh, tangi, tangi. karo nyekel tangane Ismail. <laughs> Iya, iya. Mimpi apa to awakmu? Royoan botol karo wong ireng akeh. Mbuh botol apa? Wis wis, mung turune. Eh. Dungo. Aneh. Mari Ismail nglindur swara asupating jeguk malah ilang. Loro sing tak rasakno urung reda. Sampai akhir sekitar jam loro dini hari, koncoku sing sip bengi podo balik. enek dani alam karo bayu turune si setanku mlaku ning panggonane turu. Loh, Dan? Wis balik. Iya, Par. Kesel, Par. Terine serodo akeh iki mau. Awakmu nek apa kok ora melok? Dengkang kula karo wetengku iki sajake bermasalah. Ngono kurang ngombe. Saute Bayu sing lagi noto kasur arep digawe lasar turuning lantai cedak bayangku. Perasaan ngombe kuki ya wis akeh. Alah, paling masuk angin, sesuk paling ya wis mari yuk. Aku banjur ngobrol-ngobrol karo Dani lan Bayu, sampai krasa ngantuk berat. Akhirnya sekitar jam telu bengi aku turu. Aku ngimpi elek, Digepung bongso lembut akeh, rupane gak karuan neng mesiki. Aku banjur melek, awakku ra iso diubahno. Rasa iki biasa disebut wong tindhin. Tak paksa sekuat tenaga akhir iso sadar. Aneh. Pas melek aku ndelok kiwa dengan koncoku padha gak enek. Mergo perasaanku ra penak aku pindah turun ning kasur sebelahku, panggon turune alam. Banjur tak penake oleh ku turu. Esok aku sarapan karo ngobrol Mbak Dani karo Bayu Dek bengi podo neng di Orang neng dindi aku turu langsung Mari awakmu turu ngono lho Aku ya turu aku roh awakmu turu lho lho Loh, loh dek bengi gak eneng uang Tak pikir podo neng di Lho lho lho lho Aku ra neng dindi kok Aku heran Aku banjur menengai ngentek no Sarapanku loro sing tak rasake sansaya nemen. Wis telung dina oleh kula ora doyan mangan pinggangku ya loro gak karo-karuan. Angger wengi angel turu, iso turu angger ngombe obat pereda nyeri. Aku pengen ngetokno nek loro ning ngarepe kanca-kancaku. Par, awakmu kok meneng akhir-akhir iki to? Yo meneng ae gring awakmu. Aku banjur meneng senyum terus mlaku ngadoh. Aku bingung arep sambat sapa. Abote wong merantau adoh keluarga. Harap sambat konco kerja mikirku saben wong duwe masalah dewi-dewi. Aku moh ngerepot nih. Wis telung dino oleh kuloro ono kejadian aneh angger bengi. Aku ngimpi petuk wong wedok ayu kulite putih rambut dawa. Tapi angger ketemu wong wedok iku mesti aku ngelakoni hal sing ranggenah. Tiap aku nglakoni iku aku mesti sadar nek kuwi ngimpi. Tak usahakno melekno mripatku anggere iso tangi, gulu rasane kaya ditekek. Akhire aku ora turu mes meneh. Perasaanku ora nyaman. Irungku mambura enak tiap mlebu mes. Aku pindah turu ning masjid kulone mes pas. Perasaanku malah sering gelisah susah turu. Rasane enek hal sing gak beres. Mergo selama ini tak anggap loro biasa iso diobati secara medis. Tapi nek didelok kejadian-kejadian sing tak alami, iki ora loro biasa. Wengi ku mati lampu, bulan ketok samar-samar. Sekitar jam siji wengi aku ora iso turu. Suasana wis sepi, wong-wong wis padha turu. Pikiranku rasane ora karu-karuan. Aku lungguh ning teras masjid karo madhep ngetan. Aku banjur melangkah metu saka teras masjid lan ngadek karo ngomong. Eh, demit bansat, Nek waningi toko. Ora usah acara gawe ngene iki sing kaya ngene iki. Metu Mambu amis nyengat. Aku merinding gak karu-karuan. Tak wanek-wanekno. Rene, metu demit. Aku nguasi niwa tengen. Tak belok ning sisi kidulono bayangan putih kaya duwe rambut dawa. ngamping ning pojokan bangunan mes. Jarake sekitar 20 meter saka panggonku ngadeg. Aku banjur njupuk watu cilik arep tak antemno. Bareng aku mlayu arep tak cedhaki gawe ngantem, bayangan putih mau ilang sak kedepan. Wah, mlayu e. Ambu amis mau nyelot ilang. Aku banjur ndusel turu cedhak kancaku sing turu ning masjid. Sampai seminggu leh kuloro tambah nemen Bobotku mudun Wajahku pucet Puncae Maria saraku muntah-muntah hak karuan Sampai awakku lemes Koncoku podo ngerti banjur nyeluk wong pinter Aku diturok noneng bayang diwacakno no dungo-dungo Konco-konco podo ngubengi aku ngeluk kondisiku Lamu nek apa kok bisa sampai ngono omonge jasmo karo mijeti sikilku mbuh jas wayahe lara menawa nek lara iki cerita makane padha wong adoe kabeh ki dulurmu sirahku sangsaya mumet wetengku mual-mual akhir aku digawa puskesmas desa sebelah mari sak gawe mobil angkot dikancani jasmo agung karo rido aku banjur mlebu gedhe Pasar dinpu pusus terkulit kura tedas dicublet jarum sampai di baleni ping telu ini suster nek aku duwe jimat mbok diucul ke disik. aku heran perasaanku aku gak duwe ngilmu apa-apa gak ada Yesus jajali kelas dungo Cari ini jasmo akri impus melebu Hari pertama ning puskesmas aku ditilih Pak Pardi sak bujuni. karo nggawa panganan ning rantang. Awakku lemes dilu-dilu muntah ra iso mangan. Aku ya mung iso ngriyip ra iso omong karo nyawang wong nunggone aku. Selama aku dirawat inap kanca-kancaku karo wong desa gantian niliki karo nunggone aku. Kadang loh netes mergo aku sedih wis ngrepoti wong liya. Sampai hari keempat kondisiku sang apik. Kebetulan iku Dani Alam karo Bayu sing giliran nunggone aku. Aku wis diajak omong wis mulai yo iso mangan. Par Aku roh loromu kena apa mesti awakmu yo mesti ngerti ta? Iya. Awale kuwi penyebab aku digawe raduyan mangan sampai akhirnya ngene iki. Iya. Dengi kaya awakmu diterawang karo Pak Ewawan Joko Jawa. Jari enek barang alus sing nyenengi awakmu. Iya. Kayae wedok marai ngimpiku wong wedok ae kuwi to. Wong wedok ae kuwi to. Ya bener ta? Wingi pas awakmu dirawat sedina ning kene sak desa geger mergo nek swara wong wedok jerit. Kondang guyon. <laughs> aku yo krungu. Caca bereng pas nyangkruk ning warung Pardi brengi pas barisa anduk dalu kuwi lho. Iya, mulane wong-wong padha golek sampe ngalor cedhak sukun. Ya iku ngono mergo demete golek awakmu, tapi awakmu ki jere duwe daya tarik gawe makhluk halus. Awakmu jere biyen tau ngilmu-ngilmu mbu apa lah ngono lho. <laughs> ya ngono kuwi lah Dan. Tapi ra tau tak nggo amalan karo ilmune lah terus demite kuwi saka ngendi jarine? Jare omahe ning wit sukun. Akhire sesuk e aku metu saka puskesmas. sampe teko desa aku disambut anget karo senyume kanca-kancaku. Aku banjur dipethukno wong pinter desa setempat. Aku didongani dinetralisir ben gak enek demit sing ganggu meneh. ora lali aku ya dikon ngombe sing wis disidungo kejadian iki tampil hikmah ae bangsa lelembut padha karo menungso ya iso seneng ya iso ngamuk akhire nyilakani nek tresnane ora kesampaian aku pancen sering ninggalake ibadah salat padahal mestine awake dhewe sering ibadah marang Gusti Allah jaluk perlindungan saka kejahatan jin lan menungso ben ora cilaka saiki desa iki dipagri didongakno ben kejadian serupa ora terulang meneh Aku banjur matur suwun karo wong-wong sing wis nulungi aku ngewangi donga lan tenaga. Pesenku kanggo jimatres jimatres, aja lali salat lan donga marang Gusti Allah. Salam jimatres dari aku Abdul Ghofar Maluku Tenggara. Salam jimatres. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siswo Warsono Sakio Alamat Desa Prambon Tergayang Kecamatan Sukoh, Kabupaten Tuban